Yo quiero saber si vinieron las guachas zorras. Porque está Big One y la Joaquín. This the big one. Hoy, que junte, salgo prendida, mi guachas activas activa. Como no hay cabida, me cortan el mambo. Tu peluche no es un santo, baja el pony que no sopa tanto. Con un flow la pistola pla. Sin autotune, me pego igual. Con todos los pintas salimos de noche. Quiere velocidad, te tengo sorpresita. Pa' que te me ponga gatita. Pa, que te me ponga gatita. Pa que, te me ponga gatita. Se me ingresa el motor, pero por mi amor. Poco freno, mucho acelerador. Se me ingresa el motor, pero por mi amor. Tanque no, esquivando el control. Vivo la vida con adrenalina. Pacha criolla, sangre argentina. que te pongas rebellaca o que sos regata, yo que soy resata Ay, en el hombro me pone la pata Tu novio refanta, esa cola me encanta me hago prendida, mi guacha activas, activa Con no hay cabida, me cortan el mambo Tu peluche no es un santo Baja el pony que no sopa tanto Con un flop, la pistola, pla Sin autotune, me pego igual Con lo pintas salimos noche Que velocidad te coche.